alloh onaga shu qadar ko'p mehr muhabbat ato etganki uning mehri va makonlarga sig'maydi ona o'zi uchun eng og'ir daqiqalarda ham farzandim deydi agar farzand uchun jon berish lozim bo'lsa ona ikkilanmaydi holbuki inson uchun hamma narsadan shirini jondir onaning farzandga bo'lgan munosabatida yaratganning buyuk ilmi va hikmati bor qur'oni karimda alloh azza va jalla shunday marhamat qiladi biz insonni ota onasiga yaxshilik qilishga buyurdik onasi unga qiynalib homilador bo'lib qiynalib tuqqandir unga homilador bo'lish va uni sutdan ajratish muddati o'ttiz oydir endi qachon u voyaga yetib qirq yoshga to'lganida parvardigorim meni sen menga va ota onamga in'om etgan ne'matingga shukur qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarnigina ado etishga muvaffaq aylagin va o'zing men uchun zurriyotimda ham yaxshilik qilgin albatta men senga qilgan barcha gunohlarimdan tavba qildim va albatta men musulmonlardandirman dedi abdulloh ibn avn roziyallohu anhudan anas ibn molik roziyallohu anhu rivoyat qiladilar rasulullohning yonlarida suffada edik Rasul akramning huzurlariga hijrat qilgan bir ayol keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uni ayollar yoniga o'g'lini esa bizning yonimizga yubordilar oradan ko'p o'tmay ayolning o'g'li madinada tarqalgan vabo xastaligiga chalinib vafot etdi sarvari olam yigitning ko'zlarini yumgandan so'ng jasadni ko'tarishimizni buyurdilar uni yug'ish uchun tayyorgarlik ko'rar ekanmiz menga ey anas bor onasiga ayt dedilar onasiga xabar berdim onasi kelib o'lgan o'g'lining oyoq uchi tomoniga o'tirdi va mayitning oyoqlarini ushlab allohim men o'z xohishim bilan musulmon bo'ldim sening diningga kirdim butlarga sig'inishni tark etdim o'z xohishim bilan sen va sening payg'ambaringga yukindim allohim meni balo musibatlarga duchor qilib butparastlarni sevintirma va toqatim yetmaydigan ushbu musibatni menga yuklama deya duo etdi allohga qasamki ayol duosini bitirar bitirmas o'lik oyoqlarini qimirlatib ko'zini ochdi va turib ketdi rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgunlaricha shu yigit hayot edi alloh azza va jalla ko'plab oyatlarida iymonlilarni sahiy bo'lishga o'zi sevgan o'zi muhtoj bo'lgan narsasini ham Alloh yo'lida ehson qilishga buyurgan ammo inson aksariyat hollarda ushbu amr ijobati yo'lida o'zini ojiz sezadi nafsni yengishga qiynaladi ba'zan ota onamizga nisbatan ham saxovatli bo'la olmaymiz alhol onalarning saxovatli qalbi bu borada ham butun insoniyatga ibrat bo'larlikdir anas ibn molikdan rivoyat qilinishicha hazrati oyisha roziyallohu anhuning huzurlariga bir tilanchi xotin keldi oyisha roziyallohu anhu onamiz bu xotinga uch dona xurmo bergan edilar u yonidagi ikki bolasiga xurmolardan ikkitasini berib birini o'ziga olib qoldi bolalar xurmolarini yeb bo'liboq yana onalariga qarashdi ona o'zi uchun olib qolgan xurmoni ikkiga bo'ldi da yarimtadan bolalariga uzatdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan hazrati oyisha roziyallohu anhu bu voqeani hikoya qilib bergan edilar u janob sen bundan nega ajablanasan ikki bolasiga marhamat mehr shafqat qilgani uchun alloh taolo ham unga marhamat qiladi dedilar alloh naqadar buyuk va saxovatli u onaga o'zi mehr shafqat ato etib yana buning evaziga ajru mukofot ham beradi allohning bildirgan hikmatlari haqida tafakkur ko'rguvchi nafs ustidan jihod etguvchi o'zining solih amallari bilan jannat umidida hayot kechirguvchi insonlar onaning haqqiga xolisanilloh rioyat etganlar bunga tarixda o'tgan olimu valiyullohlar hayoti faoliyati guvoh boyazid bistomiy madinai munavvarani ziyorat etdilar andin so'ng xotiralariga kechdi kim endi volidasi xizmatiga borgay nechand yoronlari birla yo'lga tushdilar bistomga ovoza tushdi kim boyazid kelur emish bistom xalqi to'la safarbar bo'ldi boyazid xohish qildilar kim bularning e'tiqodin o'zimdan so'ndiray shaharga kirdilar ersa nonvoyning do'konidan bir non oldilar bozor uzi o'ltirib yedilar mohiy ramazon edi xalq buni ko'rdim hammasining ko'ngli yondi boyazidga e'tibor qolmadi hammalari tarqalishdilar boyazid hamrohlariga dedilar ko'rdingizmi bir masalai shariatga amal qilmadim hamma xaloyiq mendan yuz o'girdilar men ulardan xalos bo'ldim ondan so'ng sahar vaqtida hovlilari eshigiga bordilar quloq tutdilar va eshitdilarkim volidalari tahorat qilib o'ltirib aytadurkim xudovandom mening ul musofir g'arib bolamni salomat tutqil va mashoyihlar ko'nglini anga moyil qilg'il boyazid volidaning bu yangliq munojatini eshitdilar ersa yig'ladilar va eshik qoqdilar volida dedi kimsan na boyazid dedilar men sening o'g'lingman volida yugurib ko'zda ashk ila eshik ochdi dedi ey tayfur farzandim ko'zim tira bo'ldi kim sening firoqingda yig'ladim va qaddim xam bo'ldi chekim sening g'aming yukini ko'tardim aytib turlar boyazid bir nazariy shafqat birla volidaga qaradilar har ikki ko'zi ravshan bo'ldi va qaddi rost bo'ldi naql qilib turlar kim boyazid ayturlar hamma ibodatdan keyin qilur ish deb bilganim hamma ibodatdan ilgari qilur ish erkan ul ham bo'lsa volida xizmati va aning rizosi emish naql qilib turlar kim boyazid debdurlar totqon riyozat va ko'rgan mashaqqatlardan va ko'rgan g'urbatlardan izlaydirg'on ishlarimni bu bir ishda topdim kim bir kecha volida mendan suv tiladi ko'zada suv yo'q ekan nochor ariqdan borib suv olib keldim va suv keltirgunimcha volidaning ko'zi uyquga boribdir men suvni tutib volidam boshida o'ltirdim qachon kim volidam uyg'ondi va suv tiladi ilkimdan suvni olguncha kamoli sovuqdim jom ilkimga tutashibdir volidam dedi ey farzand na uchun jonni yerga qo'ymading men dedim qo'rqdimki siz uyg'onib suv tilasangiz men hozir bo'lmasam befarmonlik bo'lg'ay andin keyin suvni olib ichdi menga duo qildi va dedi eshikni bir tarafini ochib qo'yg'ilkim sahar bo'lg'onin anglag'ayman to sahar bo'lguncha men gumonda turdimkim eshikni o'ng tarafini ochib qo'yg'aymanmi yo chap tarafini ochib qo'yg'aymanmi volidam istagi xilofini qilmag'ayman qachonkim vaqti sahar bo'ldi ersa ne vaqtdan beri umid etgan va ko'z tutganim eshikdan kira boshladi ya'ni har nafayz va rahmatki haq taolo dargohidan umid tutib berdim ushbu vaqtda hosil bo'ldi ushbu hikoyat sufiylikka xos ramzlarga boy har bir so'z va jumla ham zohiriy ham botiniy ma'no tashiydi albatta boyazid bistomiydek vali zot alloh farziga xilof etmaganlar balki olamonning o'zlariga nisbatan ortiqcha e'zozu e'tiboridan barcha vali zotlar singari qochganlar bozorda elni ko'zida ramazon oyi bo'lishiga qaramasdan non yeyishlari shuhrat tuzog'idan qochishlariga ramziy ishora xolos qolaversa bu hikoyatda allohning ona rizosini qozonish haqidagi amri ya'ni shar'iy amal barcha dunyoviy nafsoniy faoliyatlardan ustun qo'yiladi ona rizosiga erishmoqning hikmatiga naqadar ulug' fazilat ekaniga urg'u beriladi xalqning ota ona duosi o'tga suvga botirmas degan maqolada ham aynan shu narsa ko'zda tutiladi ya'ni kim ota ona rizosiga erishgan farzandning har ikki dunyosi obod bo'ladi ularning duosi bu dunyoda barcha baloyi ofatlardan ya'ni suvdan asrasa